เราก็ตั้งใจฟังธรรมะเนาะไม่ได้ลท่ใครชื่อปลุกจิตใจนะให้ตื่นขึ้นมาอันนั้นใช้ได้อยู่ใช้ได้ไม่ถึงแปดทีละคน叫我们叫我们的心醒过来 ทีตัวนะร่างกายยังไม่ตื่น ก็ต้องปลุกให้มันตื่นใช่ไหม有的时候啊，就我们还没起床，身体还没醒，也要叫他。เนี่ยเราขยับ เราขยับร่างกายเพื่อปลุกปลุกตัวนะปลุกใจให้ตื่น当我们动身体是为了醒啊，为了醒过来我们的心。บางคนอาจจะนั่งฟังเฉยๆก็ได้ถ้า ถ้าตัวรู้สึกว่าตื่นดีแล้วก็ก็โอเคนะแต่ถ้าบางคนตัวยังไม่ตื่นก็ขยับตัวช่วยให้จิตตัวมันตื่นใจมันตื่นด้วยนะอ有些人如果你觉得你已经醒了啊你可以静静静的听也可以但是你也觉得身体也不太醒的话要动一点点为了让身体和心醒过来 เพราะไม่งั้นมันจะดับ ถ้าดับแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร要不然他他会很会容易睡觉那就没有得到什么利益ความดับนะมีหลายประเภท睡觉有好几种หลับแบบเรานอนหลับแบบนั้นก็คือ ไม่รู้ตัวอะไรนะไม่มีประโยชน์อะไร ก็ได้พักผ่อนมันก็จำเป็นบ้างในบางขณะหมายถึงกลางคืนใช่ไหม 晚上睡觉啊，也也不是没有没有很多利益，但是也可以休休息啊，那也还可以。แต่กลางวันนะ ถ้าไปหลับก็ไม่มีประโยชน์อะไร但是白天如果我们去睡觉的话，那是没没有什么好。มันก็มีความหลับอีกแบบหนึ่งนะบางคนก็ไปหลับในสมาธินี่ะก็ได้ประโยชน์ในการพัก แต่อาจจะไม่ประโยชน์ในการมีสติปัญญา还有另外一种睡觉，就是在那个禅定里面睡觉，啊，那那那种睡觉呢，也是可以可以休息，但是对智慧不可以提高智慧。คือมันมันเป็นความสงบแบบ ไม่อยากจะรู้อะไร เป็นความสงบแบบ ไม่สนใจ

啊，很多修行者是在这个在这种睡觉喜欢，你知道吗？喜欢这种睡觉。คิดว่า ยิ่งนิ่งยิ่งไม่คิด ยิ่งไม่รู้อะไรเลย ยิ่งดี以为啊更更静下来什么都不知道啊一点念念头也没有是更好是最好เป็นเพราะว่าสติมันดับไง ที่จริงหลักการของจริงเราต้องปลุกสติให้ตื่นนะ那一种觉性也是睡觉的但是其实我们核心原则我们要叫这个觉性醒过来嗯้าสติมันตื่นนะมันก็จะเห็นสงบก็เห็น ไม่สงบก็เห็น如果我们的觉性会醒过来的话，啊，什么状况我们都能看得到。 宁静也看得到，不宁静也看得到。ไม่ใช่ว่าสงบไม่ได้ บางทีปฏิบัติไปก็สงบ แต่เราก็เห็นว่ามันกำลังสงบ ไม่ใช่ไปอยู่ในความสงบ不是说我们用功了以后不应该宁静下来啊，也可以，但是当我们得到那个平静的状态，我们也要知道啊，现在是啊有这个状态是平静，但是不应该 进入在那个状态里面。สุขสบาย บางครั้งก็ปฏิบัติไปนะ เบาสบายสุขนก็ต้องเห็นมันเหมือนกัน有的时候用功了就啊觉得很乐呃有很自在那也要知道它เพราะถ้าเราไม่เห็นมันนะเราก็จะติดติดไปพอใจมัน 如果我们没看到他的话，我们就很喜欢他，然后就执着了。แต่ใหม่ๆคนปฏิบัติก็มักเป็นแบบนั้น เราก็เคยลงแบบนั้นเหมือนกัน但是啊开始修行的用功的修行者很多就是这样了就啊很容易喜欢然后跟就跟着他走เหมือนเรากินอะไรอร่อยอร่อยเนาะ เราก็ติดใจเราก็อยากกินอีก好像我们吃什么好吃的那我们就很喜欢然后想再吃แต่ความสงบจากสมาธิความสุขจากสมาธิ จากการปฏิบัติเนี่ย มันปานี่เป็นนั้นเองนะอ๋อ平静和快乐从从当我们用功后得到平静或者快乐呢 比那个好吃的食物好得多。มันก็จะชวนให้เราติดเหมือนกันถ้า สมมติเราเคยทำได้ นะวันหลังมันก็จะอยากได้อีก其实不不是好的不好，就是更好好好细微，就是更更细微。然后当我们得到那个状态呢，我们后来就很想再再得到。แต่ถ้าเราเห็นนะ

新的宗宗道是没什么。แต่ถ้าเราบอกต้องเอาแบบนี้ต้องได้แบบนี้ต้องรู้แบบนี้เนะมันเป็นปฏิบัติแบบเพื่อจะเอา如果如果你有个期待想哦我要得到这个宗派我要成为那那那样子啊那就是你有欲望的用功了嗯 แต่ก็ไม่ปฏิบัติ ก็ไม่ก็จะไม่เข้าใจอะไรเหมือนกันนะ但是如果不开始用功什么都不理解不可以体会到什么ชีวิตเราก็จะล่องลอยไปเรื่อยๆ เหมือนกับสายน้ำเนาะมันก็พัดพาไปเรื่อยๆพาไปไหน เราก็ไม่สามารถกำหนดทิศทางชีวิตตัวเองได้我们生活就没有什么意义了就好像啊 自然的流浪好像和失去的方向什么？失去的方向像很流失去的方向，就像河水一样，对，失失去了方向。嗯，那其实啊，你就被被哀 dom，被狂爱，被狂张，被狂饿， 然后你的生活就被了情绪啊、爱、爱、爱慕、热爱，哦，喜怒乐爱带走，喜怒乐带走了。นะคราวนี้เราจะมาปฏิวัติชีวิตเราใหม่นะ现在我们就来改变我们的生活ให้นะ ไม่ให้ถูกอารมณ์ครอบงำแล้วก็พาไป不要让所有的情绪笼罩和带领你们นี่แหละเราเราสร้างสตินะสร้างสติให้เขามีกำลังมันจะเป็นตัวทำให้เราพ้นออกมาจากอารมณ์我们来培养觉性为了让觉性啊有够的有力量足够的力量然后可以离开这个情绪 สติมันจะทำให้เราตื่นนะ ตื่นออกมา ตื่นทั้งกาย ตื่นทั้งใจนะ觉性会让我们醒过来，让我们的身和心醒过来。ตื่น ตื่นให้เป็นผู้เห็น เห็นกายกายก็ทำอะไร เราก็เห็น醒过来当旁观者啊看到 关照什么呢？关照我们身体和心，它正在做什么，是怎样的状态，就看到。ไม่ใช่รู้แบบว่าเราเดินเรานั่งเรากินนะแต่รู้แบบเห็นเขาเดินเห็นเขานั่งเห็นเขากินนะ不只是关，不只是知道啊，我这我走，我我做，我吃，我不只是那样的知道哈。 但是你要看他正在吃、正在走、正在做，不是不是我，不是我在吃，不是我在走。嗯。เข้าใจนะแต่บางทีถ้าเราไปกำหนดเนาะไปกำหนดมันก็จะเป็นเรานะเป็นเราทำท่านั้นทำท่านี้如果你是太专注的用功的话， 那就啊，你就变成执着是我，我正在我用功，我啊，我刻意的做怎样怎样。แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปคล้ายๆไปพูดในใจนะในนะว่ากำลังเดินว่ากำลังเหยียบว่ากำลังยกมือว่ากำลังพลิกมืออะไรก็ไม่ต้องไปกำหนดพูดในใจ当用功的时候 心里面也不要念，比如说不要念啊啊手动或者啊拿手或者惊醒那个不要念，心里不要念。แค่รู้เฉยๆคือรู้ รู้สึกรู้สึกที่เป็นกิริยา แต่ไม่ต้องไปพูดเป็นภาษา 只是感觉到你的动作，但是不要用语言来说你正在做什么。กิริยาจะว่าไปมันคือสากลเหมือนกัน รู้สึกเหมือนกัน这个动作呢，世界上都是一样。ภาษาที่พูดอ่ะมันเป็นเหมือน เป็นซ้อนอีกทีหนึ่งนะมันเป็นสมมติ语言是假名 我们自己假定叫那个动作。แล้วมันก็ยังเป็นอดีตไปด้วย เพราะว่าปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วการพูดทีมันเป็นอดีตที่มาซ้อนอีกที当我们用那个语言来说那个状态其实已经是那个状态已经不不当下了就是过去了แต่ถ้าบางคนยังติดมาบ้างเขาเคยฝึกมา ถ้ามันเผลอพูดขึ้นมาของมันเองในใจ เราก็แค่รู้ว่ามันพูดนะอย่าไปแบบอย่าไปพยายามแบบไม่ชอบมันไม่พอใจมันนะ但是有些人心他可能自己念出来也没关系啊，你只是知道他不要啊不要拒绝或者不喜欢他。嗯，เราก็แค่รู้แล้วก็แบบเออไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจมันมาก เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆลด ไปเองนะ我们只是啊观知道它，但是不要在意啊，一会儿它就慢慢的啊减少。ก็อย่าไปเครียดอย่าไปจริงจังกับมันมาก不要太紧张不要太有压力不要太打压เออ แต่อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องพยายามขยันรู้นะขยันรู้ให้มันต่อเนื่องให้มันบ่อยๆ只是我们要做的就是频繁的常常的เราขยันเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกนะกับการเคลื่อนไหวทีละขณะเนี่ยคือการทำความเพียร我们努力的 动身体，每一次身体动，要知道它一次一次的知道，那就是我们啊精进用功了。嗯，คือขยัน่ปฏิบัติด้วย แต่อันนั้นเป็นขยันแค่ข้างนอกนะแต่ก็ควรทำนะแต่ก็ขยันที่แท้จริงคือ การที่เรารู้สึกนี่แหละ คือความขยันที่แท้จริงนะ努力用功不只是啊 你进行很多，打坐很多，那个做手部动作很多，但是最重要的啊，精进用功就是要觉知自己的心，ให้แต่การที่เรารู้สึกตัวเนี่ย คือเป็นความเพียรที่แท้จริงอ่า แล้วก็นะการที่เราตั้งใจรู้สึกตัวนะถ้ามันตั้งใจมากเกินไป มันก็จะกลายเป็นการเพ่งการจ้องนะ当你认真的啊觉知身体呢，如果太认真的话，就可能变成啊紧盯和专注。嗯，เราเองก็ต้องดูตัวเองนะมันก็ปรับ มันก็จะให้ใครมาบอกว่าเราเพ่งไป เราหย่อนไปมันก็บอกยากนะ เราต้องสังเกตตัวเองให้ได้所以你要啊好好的看自己啊要调整自自己不可以等其他人告诉我们แต่ถ้าเนี่ยเราจะดูตัวเองได้อย่างไรเราก็ดูว่าจิตใจตอนนั้นอ่ะมันผ่อนคลายไหมเนี่ย 怎么怎么知道自己呢？也可以用这个方法，就是你看你的心，那你用功的时候，你的心有没有放松自在？嗯，但没，是，不是那个跟着喜气或者跟着情绪已经跑了。嗯。 ไอ้ตรงเนี้ยมันภาษามันใช้คำเดียวกัน แต่ แต่ตัวจิตที่มันรู้กับจิตที่มันไหลนะมันต่างกัน นะ这个放松的词呢语言是一样的但是它的状态啊正确的状态是不对呃是不一样นะ ถ้านักปฏิบัติธรรมที่เคยมีประสบการณ์พวกนี้มันมันเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่ ค่อยๆ ปรับค่อยๆเปลี่ยนเอา当我们啊用功了以后，我们就慢慢的积累经验啊，慢慢的调整自己。แต่ถ้าเราทำบ่อยๆนะแรกๆมันก็ต้องทำบ่อยๆเพราะว่าให้มันเป็นเหมือนนิสัยใหม่ของเราเอง一开始用功了，我们要频繁的知道，哦，频繁的用功，就是经常用功。 为了改变我们的习惯นิสัยเก่าส่วนใหญ่ก็คือ มักไปกับอารมณ์ไปกับความคิดนะ以前的习惯呢，一般就是跟着情绪或者念头走。เราต้องมาสร้างนิสัยใหม่ในการ รู้สึกตัวนะมาต้องขยันตรงนี้สร้างนิสัยใหม่我们来呃用功为了改变这个习惯新的习惯应该是怎样呢就是啊有啊觉知放下อืมมันต้องเนี่ยอาศัยความต่อเนื่องอาศัยความเพียรบ่อยๆมันถึงจะติดเป็นนิสัย我们要啊持续的啊用功 觉知，然后就才可以得到这个新的习惯。จะติดได้อย่างไรนะมันต้องมาว่ามีสองส่วนนะประกอบกัน我对尊者来说有两个原因要配合。ส่วนหนึ่งต้องส่วนแรกคือต้องเต็มใจ ต้องพอใจทำนะ就是为为为了那个得到新的

อีกส่วนหนึ่งก็มีการกระทำนะคือมีการทำบ่อยๆ นะ มันถึงจะเป็นความชำนาญ เป็นความเคยชิน第二个也就是你要有动作，你要用功，还有常常用功，才可以啊、呃、改变，才可以得到新的习惯。ถ้ามีแต่ทำแบบถูกบังคับมาให้ทำนะ เดี๋ยวเลิกคอร์สไปมันก็ไม่ทำเหมือนเดิมนั่นแหละ ก็ประโยชน์น้อย如果你啊来阐述用功是因为被强迫了啊那以后回去也可能不可以继续那利益就很少มันก็ไม่ติดไม่ติดไปที่ใจ ไม่ติดไปทำต่อ嗯心就就是以后不想继续这个用功嗯 แต่ท่านมีแต่ใจคิดว่าอยากจะทำพอใจที่จะทำแต่ก็ไม่ได้กระทำโดยภาคปฏิบัตินะมันก็จะ มันก็จะคล้ายๆขี้เกียจค่อยๆเนิ่นช้าไป但是如果心很想做啊、想努力用功，但是呢没有去做，没有去用功，那慢慢就很就是懒惰嘛，然后会很 คอีกูคือจะเรียกว่ามันต้องทั้งมีจิตใจที่ฝักใฝ่ตรงนี้แล้วก็ต้องมีวิ์ในมีวิ์ในคือทำสม่ำเสมอ所以要有这个两个阶段，就是啊要有心要做，然后有啊要 你就要想说，你要你要想让功，你要喜欢这朵花是来用功，另一对，要想要喜欢用功，然后第二要精进用功，这样才能够有进步，才才可以有进步。นะมันถ้าสองส่วนนี้มันมีคู่กันนะมันก็จะทาให้เราเจ็ดแปดวันที่เหลือเนี่ย มันก็จะติดต่อเนื่องเป็นนิสัยเป็นจิตใจ 如果有这个两个部分在一起，那我们的禅修还有七八天以后，就会让我们心有新的习惯。คือพอคือเมื่อมันว่างเมื่อไหร่จิตมันจะเริ่มรู้ตัวของเขาเองอว่างเขาว่าหมายถึงว่าเมื่อมันไม่ต้องใช้ความคิดทำการทำงานอะไรแล้วมันจิตมันก็จะรู้สึกตัวของมันเององ 常常用功了，然后就是就不需要用思维，它是自然而然的用功的。如果我们精进常常自己精进用功的话，啊，你不用去想要不用功，它自己就会用功了，啊，自然的用功。哦，所以那话，它就变成一种自个儿自动会有那个是。 自自自然自然的觉性升起，觉性自动升起，嗯，觉性自动升起。เนี่ยเราต้องทำให้มันเป็นแบบเนี้ยพอว่างเมื่อไหร่ขยับรู้สึกตัว ว่างเมื่อไหร่ขยับรู้สึกตัวหรือเราทำอย่างอื่นนะที่เป็นกิจวัตรก็ ใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปด้วย ในการเดินในการกินข้าวในการแปรงฟันอะไร你在你日常生活当中做其他的事情，比如说啊吃饭啊、走路啊，你要加那个觉觉知。ทำให้มันมากมากแล้วมันจะสอนด้วยตัวของมันเองนั่นแหละ要多多的用功哦，然后他会自己 ี่体验แต่ละคนบางทีมันไม่เหมือนกันนะแต่ละคนเวลาทำแล้วมันมีบทเรียนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน แต่ประสบการณ์บทเรียนนั่นแหละมันจะสอนเราปรับเราเอง每个人可能得到的那个经验不一样，但是你自己体验，你会自己学，自己学到，自己理解。นะให้เรา พยายามขยันทำนะทำด้วยความพอใจนะในการฝึกฝนตัวของเราเองนะเราจะพ้นทุกข์ได้ก็ด้วยการกระทำของเราเองนะไม่ใช่ว่า คนอื่นจะมาช่วยเราได้我们是可以我们要自己用功才可以离苦只有我们自己做啊 不可以等其他人帮助，其他人帮不了我们。嗯嗯嗯嗯，啊！